ad lavaret. An oen mefe dour zich. An mefe dour zich. Peta pefe laret e ne blas? Peta defe laret e ne blas? Men efe bet amzer vefe chomet. Men efe bet kalon vefe chomet. Ma pefe gounè yet pefe jonj. Mo befe gounè yet pefe jonj. Ma mefe vuzuri vefe yessa. Ma mefe skabel vefe